Եթերում ձայն բազմած հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Արցախի սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամը նոր է ստեղծվել։ Դրա պետական կառավարման լիազոր մարմինը աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունն է։ Հիմնադրամը կոչված է պետական ֆինանսական աջակցությամբ իրականացնելու սոցիալական ծրագրեր։ Մեր հյուրը հիմնադրամի տնօրեն Մարատ Հասրաթյանն է։ Պարոն Հասրաթյան, մինչև այժմ հիմնադրամը զբաղված էր գազམ་ակերպչական հարցերով։ Փուլիսի 1-ից արդեն սկսված է աշխատանքը շահառուների հետ։ ԼՂՀ գյուղական բնակավայրերում մշտապես բնակվող երիտասարդ ընտանիքներին բնակելի տներ կառուցելու նպատակով անհատույց պետական ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու մասին կառավարությունը այս տարվա հունիսի 8-ին որոշում է ընդունել ձեր հիմնադրամներ կենսագործել այդ որոշումը։ Այո, Լեռնային Ղարաբաղյան կառավարությունը, ինչպես դուք նշեցիք, հունիսի 8-ին 2015 թվականի ընդունել է մի որոշում, որի համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղական բնակավայրերում մշտապես բնակվող երիտասարդ ընտանիքներին անհատույց պետական ֆինանսական աջակցություն կտրամադրվի, որոնք են այդ ընտանիքները։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում բնակվող 18-ից 35 տարին ներառյալ ամուսիններից կազմված ընտանիք կամ միացնող ընտանիքներ, որոնք սեփականության իրավունքով կունենան կիսակառույց, այսինքն ոչ պակաս, քան 50%-ով փաստացի կատարված աշխատանքներ բնակելի տան։ Տան կեսն արդեն կառուցված լինի։ Այո, տան կեսը արդեն պետքա լինի ավարտված, որ เป զի մենք կարողանանք պետական ֆինանսական աջակցություն տրամադրել։ Պետական ֆինանսական աջակցությունը կտրամադրվի մինչև 3 միլիոն ՀՀ դրամ։ Ինչն եք նկատի առնելու գումարը տրամադրելու հարցում։ Հաշվի առնելու ընդհանրություն չկա, ուղղակի դա պետական ֆինանսական աջակցություն է եւ սահմանված է չափը մինչև 3 միլիոն միլիոն դրամ։ Բոլորին 3 միլիոն դրամ չեք տրամադրելու, քանի որ գրված է միջև 3 միլիոն դրամ, հնարավոր է մեկին տրամադրվի, ասենք 2 միլիոն դրամ։ Ուզում եմ ասել, ի՞նչն եք հաշվի առնելու գումարի չափը որոշելիս։ Հաշվի կառնենք բնակելի տան ավարտին հասցնելու աշխատանքների ծավալը։ Կարող է լինեն դեպքեր, երբ որ ոչ թե 3 միլիոն դրամ կտրամադրվի, այլ ենթադրենք 1.5 միլիոն կապված նաև որ աշխատանքներ ավարտին հասցնելու անհրաժեշտ էր այդքան գումար։ Իսկ ենթադրենք եթե լինեն դեպքեր, երբ որ 3 միլիոն միլիոն կլինի փոքր գումար եւ չի հերիքելու բնակարանը ավարտին հասցնելու։ Ենթադրվում է, որ դա կլինի բնակարան, որի շինական ավարտին հասնելը պետք կլինի 5 միլիոն դրամ, ապա այդ մնացած 2 միլիոնը կծախսվի հենց սեփականատիրոջ միջոցներից։ Անցել է երկու շաբաթ։ Կան հետաքրքրվողներ, որ հետաքրքրվում են, թե ինչ փաստաթղթեր պիտի ներկայացնեն, ինչ պայմաններ է։ Հուլիսի 1-ից, երբ որ սկսեց գործել նշված կառավարության որոշումը, հիմնադրամեն դիմել բազմաթիվ գյուղաբնակ քաղաք քաղաքացիներ եւ համապատասխան աշխատանքներ իրականացնելուց հետո նրանք մոտորերես պետք է որ ներկայացնեն կառավարության որոշմամբ հաստատված կարգին համապատասխան հայտի ներկայացվող հաստատքները, որից հետո հիմնադրամը կքննարկի եւ որոշում կընդունի նշված քաղաքացիներին անհատույց պետական ֆինանսական աջակցության տրամադրելու մասին եզրակացում որոշում։ Կա ժամկետ, լուղաբնակը առնվազն քանի տարի պետք է այդ գյուղի բնակիչ լինի, որպեսի նրան աջակցություն տրամադրվի։ Գործադիրի որոշումը սահմանելիս մի կետով ամագրել է, որ գյուղաբնակ քաղաքացին պետք է որ վերջին 5 տարիները մշտապես բնակված լինի տվյալ համայնքում, որ เป զի իրավունք ունենա օգտվել պետական ֆինանսական աջակցությունից անհատույց։ Հիմնադրամը վերահսկելու է հետևելու է, որ գյուղաբնակին անհատույց տրամադրված գումարը օգտագործվի հենց տան շինարարության համար։ Իսկ եթե շահառուն տոնը կառուցելու ելույթից հետո վաճառի ու փոխի բնակության վայրը, աստորեն այս ծրագիրը իրագործվում է երիտասարդներին գյուղում պահելու համար։ Հիմնադրամը չեմ կարծում, որ նման լծակներ ունի եւ պետք է զբաղվի այդ գործով։ Ամեն դեպս դա կլինի քաղաքացու որոշում։ Մենք որևէ կերպ չենք կարա ինչ որ չափով սահմանափակել քաղաքացու համանդրական իրավունքը։ Նման տարբերակ դուք հնարավոր չեք համարում։ Հնարավոր եմ համարում նման տարբերակ, բայց նաեւ նկատի եմ ունենում այն փաստը, որ եթե մի քաղաքացի, որը ծնվել մեծացել է գյուղում, եթե ունի արդեն 50%-ով կառուցած բնակարան եւ ընդամենը պետք է նրան օգնել ավարտին հասցնել այդ բնակելի տան կառուցումը, կարծում եմ, որ այդ քաղաքացին արդեն ինքնին որոշել է մնալ գյուղում, ապրել գյուղում, արարել գյուղում եւ կարծում եմ նման դեպքեր շատ չեն լինի։ Ազնիվ խոսքի վրա է հիմնված ամեն ինչ։ Հիմնադրամը բնակարանային պայմանների բարելավման նպատակով պետական ֆինանսական աջակցություն է տրամադրելու արտոնյալ որոշ խմբերի։ Ինչ խմբեր են դրանք։ Ինչ պայմաններով է ֆինանսական աջակցություն տրամադրվելու եւ երբ կսկսի գործել այս ծրագիրը։ Գործադիրը մի ուրիշ որոշմամբ սահմանել է ֆինանսավորական կազմակերպությունների կողմից Լեռնային Ղարաբաղ Հանրապետության անժամկետ զինվորական հաշմանդամություն ունեցող երկրորդ եւ երրորդ խմբի հաշմանդամներին Լեռնային Ղարաբաղ Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ ծառայողական պարտականությունները կատարելիս զոհված զինծառայողների զավակներին, փախստականներին եւ բազմազավակ միացնող ընտանիքներին հիփոթեքային վարկավորման բնակարաններ բնակելի տներ գնելու կամ կառուցելու վերանորոգելու նպատակով հիփոթեքային վարկ ստանալու դեպքում տոկոսների սուբսիդավորում, ինչպես նաև կանխավճարի տրամադրում փոխառության տեսքով։ Ինչ պայմաններով են տրամադրվելու հիփոթեքային վարկը։ Պետական ֆինանսական աջակցությունը կտրամադրվի միայն Ստեփանակերտ քաղաքի եւ շրջկենտրոնների բնակիչներին, ընդ որում, եթե դրանք հաշվառված կլինեն վերջի 10 տարում Ստեփանակերտ քաղաքում։ Կամ համշրջկենտրոն համշրջկենտրոններում կտրամադրվեն պետական ֆինանսական աջակցությունը այն քաղաքացիներին, որոնց 18 տարին լրացած կլինի եւ դրանք կունենան բնակելի տարածքի կարիք, եթե մեկ շնչի հաշվարկով 18 քառակուսի մետր բնակելի տարածքից քիչ կլինի։ Դա նվազագույն բնակ տարածքն է, մեկ շնչին է։ Այո, այո, այն հաշվարկով, որ 18 քառակուսի մետրը չգերազանցելու դեպքում քաղաքացին հնարավորություն կունենա մասնակցել մեր այս ծրագրին եւ ստանալ պետական ֆինանսական աջակցություն կտրամադրվի ֆինանսավորական կազմակերպությունների կողմից, այսինքն բանկերի կողմից հիպոթեկային վարկը։ Հիպոթեկային վարկը տրամադրելու դեպքում հիմնադրամը կերաշխավորի կանխավճարի առաջնային գումարի վճարումը փոխարոցան տեսքով, իսկ ընթացքում մայր գումարի մարման դեպքում հիմնադրամը կվճարի առաջացած տոկոսները, այսինքն կսուբսիդավորի բոլոր տոկոսները։ Քանի տարում պետք է այդ վարկը մարվի։ Հիպոթեկային վարկը պետք է մարվի 15 տարում, որից հետո քաղաքացին կվերադարձնի փոխարոցան պայմանագրով տրամադրված 20% գումարը, որը հիմնադրամը որպես կանխավճար քաղաքացու փոխարեն վճարեց։ Բայց կա մի տարբերություն երկրորդ եւ երկրորդ խմբի զինվորական հաշմանդամներին, որպես կանխավճար կտրամադրվի 30%-ի չափով կանխավճար, որից 20%-ը կլինի անհատույց, իսկ 10%-ը կլինի փոխառության տեսքով, որը ենթակա է վերադարձման։ Իսկ մնացած բոլոր շահառուներին կանխավճարը կլինի միայն փոխառության տեսքով 20% եւ դա կլինի վերջնելու պայմանով։ Դուք պիտի համագործակցեք բանկերի հետ, ֆինանսավարկային գազམ་ակերպությունների հետ։ Ինչ հիմունքներով են ընտրվելու դրանք։ Մի բանկ եք ընտրելու, թե մի քանի բանկ, տարբեր ծրագրեր իրականացնելիս, ի՞նչն եք հաշվի առնելու։ Մենք դիմել ենք բոլոր Լեռնային Ղարաբաղ Հանրապետության տարածքում գործող բանկերին, ֆինանսավարկային կազմակերպություններին։ Հույսով ենք, որ կարողանանք աշխատել ոչ թե 1-2, այլ բոլոր բանկերի հետ, իսկ պայմաններ ընտրելու համար գործադիրը արդեն սահմանել է որոշակի պայմաններ, որոնք պետք է ամրագրված լինեն ֆինանսավարկային կազմակերպությունների հետ քնքվելիք պայմանագրերի մեջ։ Կարծում եմ դա կլինի շահառուներին ավելի ընդունելի տարբերակներ, որոնք կստեղծեն հարմարավետ պայմաններ վարկի մարման կամ ընթացքի համար։ Ասում ենք բնակարանային պայմանների բարելավում։ Դրանում ներառվում է նոր բնակարանի ձեռքբերում, այսինքն առաջնային շուկայի Այդպիսից նաև երկրորդնային շուկան է նկատի առնվում։ Այո, ճամանապակում մենք կառավարության որոշմամբ չունենք առաջնային կամ երկրորդային շուկա։ Այս ճամանապակումը կարող է լինել միայն որոշ բանկերի կողմից առաջարկվող պայմաններում, այսինքն կարող են լինել ֆինանսավորական կազմակերպություններ, որոնք չեն համաձայնի աշխատել նաև երկրորդային շուկայում գործարքներ անելուց։ Իսկ որպես գրավի առարկա ինչ որ բան պիտի դրվի։ Այո, նշված բնակերի տունը կամ բնակարանը պետք է գրավադրվի, այնուհետև ձերբերվելիք։ Ձերբերվելիք, այո, այնուհետև դա կգրավադրվի ֆինանսավորական կազմակերպություններում, իսկ հետո հաջորդիվ գրավով կանցնի հիմնադրամին նշված կանխավճարը, այսինքն փոխառության տեսքով կնքված պայմանագրի համաձայն հաջորդիվ կփոխանցվի հիմնադրամին, այդ գումարը մարելուց հետո կարող է հանել գրավից։ Նաև վարկը տրամադրվելու բնակարանների վերանորոգման համար։ Վարկը տրամադրելուց առաջ ձեր հիմնադրամը պիտի ուսումնասիրի տվյալ բնակարանը իսկապես կարիք ունի նորոգման, նոր պայմանագիր կնքի շահառուի իհարկե մենք հետամուտ կլինենք, որ เป զի հիմնադրամ մուտ գործած հայտերը, որոնք կվերաբերվեն բնակարանների վերանորոգմանը, մասնագիտացված լիցենզավորված կազմակերպությունների կողմից ներկայացված նախահաշիվներում ծավալաթերթերում լինեն արդարացի թվեր, իրականության համապատասխան։ Հնարավոր է քաղաքացին ցանկանա շքեղ պայմաններում բնակվել։ Սա սոցիալական խնդիր է եւ մենք ձգտում ենք քաղաքացու համար ստեղծել սոցիալական որոշակի պայմաններ, որ ունենվազագույն նվազագույն հարմարավետ պայմաններ։ Քաղաքացիների բնակարանային պայմանների բարելավման նպատակով հիփոթեկային վարկերի տրամադրում նաև Արցախի ներդրումային հիմնադրամը։ Ինչ տարբերություններ եւ նմանություններ կան քաղաքացին ինչպես կողմնորոշվի։ Դիմել ձեր հիմնադրամին թե Արցախի ներդրումային հիմնադրամին կամ քաղաքացին, որը արդեն բնակարան ձեռք բերելու նպատակով որպես շահառու գրանցված է Արցախի ներդրումային հիմնադրամում, կարող է հրաժարվել եւ դիմել ձեզ Այո, քաղաքացիները, ովքեր Արցախի ներդրումային հիմնադրամի միջոցով ձեռք են բերել հիպոթեկային վարկավորման բնակարաններ կամ կառուցել են, եւ այդ քաղաքացիները, որոնք կլինեն մեր շահառուներ, ասինքն մեր թվարկած սոցիալական խմբին կպատկանան, համապատասխան պայմանագիր կնքելուց հետո նշված բանկերում, որտեղ որ նրանք ստացել հիպոթեկային վարկավորում, մենք կտանք երաշխավորագիր տոկոսների սուբսիդավորման վերաբերյալ եւ Արցախի ներդրումային հիմնադրամից մենք կտեղափոխենք իրենց գործերը մեր մոտ եւ կսկսենք մասնակի սուբսիդավորման փոխարեն սուբսիդավորել լրիվ տոկոսները, բայց սա այն դեպքում, երբ որ նրանք կլինեն մեր շահառուները։ Եվ ինչ վերաբերվում է ընտրությանը քաղաքացուն լինել շահառու Արցախի ներդրումային հիմնադրամին, թե Արցախի սոցիալական ծրագրի հիմնադրամին, ապա ինչպես նշեցի, մենք պետական ֆինանսական աջակցություն ենք ցուցաբերում նաև կանխավճարի տրամադրման ժամանակ, ասինքն որոշումը կայացնելուց հետո, երբ որ պետք է գնել բնակարան, այդ 20%-ը, որը դժվարություն է ստեղծում առաջնային գումարը վճարելուց, մենք մենք այդ գումարը տալիս ենք փոխառության տեսքով հետ վերադրացնելու պայմանով։ Դա 15 տարի հետո պիտի վերադրացնենք։ Այո, 15 տարի հետո եւ այն էլ ամսվա կտրվածքով հավասարաչափ մարումներով։ Սա է տարբերությունը, որը կարող է ինչ-որ չափով քաղաքացուն ուղղել դեպի մեզ, եթե նա մեր շարունը։ Եվ այն, որ մասնակի սուբսիդավորում է իրականացում Արցախի ներդրումային հիմնադրամում, այսինքն ինչ-որ չափով քաղաքացին 6% հիմնադրամը, մեր մոտ դա զրոյական է շարունի համար։ Այն քաղաքացիների, ովքեր պատկանում են արտոնյալ խմբերին։ Մարտի 1-ից ընդհանուր օգտագործման ներքաղաքային ուղևորատար տրանսպորտով երթևեկելու համար ուսանողները պետք է ֆինանսական աջակցություն ստանային։ 100 դրամ ուղևարձի փոխարեն պետք է վճարեին 70 դրամ։ 30 դրամը պետք է փոխադուցեր հիմնադրամը։ Մարտի 1-ից այս ծրագիրը չգործեց։ Գոնե նոր ուսումնական տարուց սեպտեմբերի 1-ից կգործի։ Անպայման կգործի, այս պահին իրականացվում են աշխատանքներ, կառավարության որոշմամբ սահմանված պայման պայմանագրերի, ձևաթղթերի, տոմսերի պատվիրման եւ մշակման աշխատանքներ են իրականացում հիմնադրամում եւ սեպտեմբերի 1-ից դա անպայման կսկսի գործել։ Մենք արդեն դիմել ենք բոլոր ուսումնական հաստատություններին, որ เป զի մինչև սեպտեմբերի 1-ը նրանք ներկայացնեն մեզ իրենց մոտ կրթություն ստացող քաղաքացիների ուսանողների ցուցակները եւ սեպտեմբերի 1-ից այդ ծրագիրը լիարժեք կսկսի գործել։ Այս ժամանակահատվածում մարտի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 1-ը, որ չգործեց այդ ժամանակաշրջանի համար ուսանողը փոխհատուցում կստանա։ Ոչ, փոխհատուցում չի լինի, որովհետև հիմնադրամը սկսեց աշխատել մի քիչ ավելի ուշ, քան որոշումը ընդունվեց։ Հիմնադրամը պրակտիկ սկսեց աշխատել, բայց միջև այդ արդեն որոշումը կար։ Սա պիլոտային, փորձնական ծրագիր է։ Այո, գործի միջև 2015 թվականի տարվա վերջ։ Կարծում եմ այս ծրագրի իրականացման ժամանակ մենք կբացահայտենք դրա թույլ եւ կարեւոր կողմերը եւ միգուցե կմշակվի մի նոր ավելի լավ ծրագիր հիմնադրամի ծրագրերի մասին քաղաքացիները ո՞ր չափ են իրազեկված եւ ինչ է արվելու այս ուղությամբ։ Մանավանդ գյուղաբնակները ինձ թվում է շատ քիչ են իրազեկված։ Այո, դուք իրավացի եք, գյուղի հետ կապված ծրագրի վերաբերյալ մենք ունենք բազմաթիվ շահառուներ, որոնք հերու բնակավայրերից լսելով ինչ որ ծրագրի մասին, չհետաքրվելով մանրամասն այդ ծրագրում սահմանված չափորոշիչների մասին, գալիս են Ստեփանակերտ ճշտելու հենց մեզնից։ Դրա համար եւ ընդհանրապես հիմնադրամի գործունեությունը լուսաբանելու համար մենք հիմնադրամի ստեղծման օրվանից ժամանակ անց հրավիրեցին ասուլիս եւ հնարավորինս տեղեկացրեցինք զանգվածային լրատվական միջոցներին հիմնադրամի հետագա գործունեության վերաբերյալ։ Դուք օգտագործում եք զանգվածային լրատվության միջոցները, բայց իրազեկման այլ ձևեր օգտագործվում են։ Իհարկե օգտագործում ենք, օրինակ մենք ունենք արդեն շրջանների վարչակազմի ղեկավարներին ուղղված գրություններ, որի համաձայն հուլիս ամսվա ընթացքում մեր կենտրոնի աշխատակիցների կողմից կլինեն այցելություններ շրջկենտրոններ, որ որտեղ կհանդիպենք բոլոր համայնքների ղեկավարների հետ եւ կփորձենք բարձաբանել գյուղական բնակավայրերի վերաբերյալ որոշումը, որ เป զի գյուղապետները տեղում կարողանան պոտենցիալ շահառուների հետ կատարել բացատրական աշխատանքներ հետագա գործընթաց կազմակերպելու, ճիշտ կազմակերպելու նպատակով։ Կունենանք նաեւ կայքեջ մոտորերից։ Ես այն դրա մասին ցանկացա հարցնել։ Մոտորերից դա կսկսի գործել, այնտեղ կտեղադրվեն բոլոր այն ծրագրերը, որոնք իրականացվեն հիմնադրամի միջոցով։ Զանգ զանգվածային լրատվամիջոցների միջոցով հայտարարություն ենք տարածել եւ իրազեկել ենք հուլիսի 1-ից ուժի մեջ մտնելու մասին գյուղաբնակ նորաստեղծ ընտանիքներին պետական աջակցություն տրամադրելու նշել էինք բոլոր այն հեռախոսահամարները եւ հասցեն, որով կարող են շահառուները դիմել մեր մոտ։ Մոտ օրերս, ինչպես նշեցի, կգործի նաեւ կայք էջը, նրանք արդեն կարող են դիմել նաեւ էլեկտրոնային փոստի միջոցով։ Պարոն Հացլեցյան, չեր խանգարի, որ մեկ անգամ էլ դուք հեռախոսահամարները հայտնեիք գործող հեռախոսահամարները հիմնադրամի Արցախ սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամի 964191 եւ 974197 քաղաքացիները կարող են զանգել առավոտվա ժամը 9-ից մինչեւ 6-ը բացի շաբաթ կիրակի բացի շաբաթ կիրակի օրերից եւ ստանալ ցանկացած հարցի պատասխան եթե չբավարարվեն այդ պատասխանով կարող են այցելել եւ տեղում ճշտել ամեն մի հարց հիմնադրամի գրասենյակը գտնվում է Գարեգին Նժդեհ 68 կոտորակ 42 հասցեում։ Հաջողություն եմ մաղթում ձեզ եւ հուսանք, որ այս ծրագրից օգտվելով մեր քաղաքացիների կյանքը հնարավորինս բարեկեցիկ կդառնա։ Կապրեն ավելի լավ պայմաններում, քան թե այժմ։ Փախստականները, պատերազմի հաշմանդամները, արտոնյալ խմբեր, որոնք մինչև այս իսկապես սոցիալական աճակցության կարիք ունեին։ Շնորհակալություն կարծում եմ հենց դրա համար է որ ցատիրը սահմանել նման ծրագրեր եւ դուք տեսնում եք վերջի 2-3 ամիսներին քանի սոցիալական ծրագիր կյանքի կոչվեց եւ կարծում եմ սա դեր սկիզբն է։ ավարտվեց ձայն բազմած հաղորդաշարի հերթական 2015 թվականի հուլիսի 14-ի թողարկումը։ Զրուցում էինք Արցախի սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամի տնօրեն Մարատ Հասրատյանի հետ։ Հաղորդման հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան, մոնտաժող Դարիկո Ոսկանյան։